danas trpi, trpi svoj kufar i širk, kada si odbio ponudu Allaha Đelešanohu i poziv njega poslanika, rehi salatu wasalam. Došla istina, nestala je laž. Sve će to propasti. Sve ono što Allah hoće, a neće li to ono što vi Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo.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 Propisana vam je borba. Propisana, hej, čujete li ove riječi? Propisana! Propisana! i ti ne voliš propis. Nije ti drag. Kako drag ti namaz, a nije ti drag ovaj propis? Kakav je namaz u ovom poniženju ovdje? Kakav je namaz među ovim budalama ovdje? Ovim divljacima vani? Svake srede sjede slušaju ovdje ders. Od nas je ovo deset metara. Piju, harlauću, viću, tako, ne odazivaju se, ezam, pozivanja, neće kakva to njima vrsta do, dostavi treba? Flaša u ugla. jedna je stvar kad on hoće da sluša, druga je kad provocira. Habije. Tako? Tri čiste nema u islamu, a napada ona. Veze nema u vjeri. Ništa ne zna. A zna ga napada. I treba ga opravdat zato što ne zna ništa o vjeri, a to što napada, i to ga treba opravdati. A sve mu treba opravdati. jel? Da mi je, da mi je vidi ko to piše opravdanja nek nam piše u rukama svojim opravdavam tebe zato i zato zato tačka i čekam sudnji dan sa tim opravdanjem dadni mu ga napiši mu ga treba ih pozvat sve ovi što vole opravdavati, ko mati dijete u školi bio je kaj sinoj bolestan nije lažio mrskom bileću u školi danes kaže opravdanje doktora da neću e tako i danas doktori dijele opravdanje samo niko neće da dadne napismeno treba im nešto, daj dijete ljudima napismeno napravite oni blokove, paragon blokove, naš. Opravdava se taj, taj što tog i tog dana nije klanio čitav dan. Potpis MRDR MC. Tačka. Ja Rabbana, ja Rabbana, ja Rabbana. لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة To je ta razlika. Što kad primijete da vlast treba i mora i pripašće Allahu te bareke o dala, e onda oni kažu ovo su fundamentalisti i teroristi. I vallahi, ova, ovaj vijek i ova vremena su obilježena upravo ovim stvarima. Ubijen, kaže, najveći terorista u zadnji, jel? Maša Allah. Odneste vi nama sliku vaših kakvog, pa ne možete dovedite najljepših vaših političara. On će nama biti najružniji. Pogledajte šija u samu, samo kad govori čovjek. Pa ja sam gledao emisiju kada njihovi psiholozi govori o njemu. Stručajaci iz psihologije. I kažu, ovo lice je lice iskrenog čovjeka. Za šev sam. Njihovi ljudi to govori. A za tad je bio Bush. Kaže, ovo vidi se da je lice pokvarenjaka. من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه se protiv sobstvene države i vlasti. I oni imaju pravo. Je tako? A kad se u Afganistanu dignu, hoće da ubiju Karzaja, a e, oni, e, ovo su teroristi. Kad se Čečeni dignu, e, kaj, ovo su teroristi. U Kavkaz, teroristi. Oni nemaju pravo da se dignu protiv sobstvene vlasti. Pod navnim znacima, tako? A ovi imaju. I onda su oni boreći za svoja prava. Ne, ne, ne, ne. Čim oni primijete da se bore, oni se bore za njihova prava. Ovi mogu mijenjati vlast, a ovi ne mogu. Ovi hoće da vlast pripada kome? Demos kratos. Vladavina pripada kome? Narodu. I za ovi to primijete kažu, dobro je, bolje nek ga oni slože, nek, nek ubiju Mubaraka, Tubaraka i tog dalje, neki pobije, nek se oni pobijaju između se, kad se mi samo uletimo kao mirovnjaci, kao u Bosni. يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحب Ali zašto ne govorimo o dostavi poslanika ali salatu wasalam? Ovo je džihad, džihadu. U njegovoj dostavi, znači iz njegove sire. Šta je stih? Zar ona nije puna propisa? Zar ona nije puna ponosa? Zar tu nije najveći ponos, da, muslimanima? Kako se to ušlo u metu? Mirno nije moglo. Pregovorima nikako. Nije Rasul Sala Selem htio ustup, ustupke davati. Ušlo se triumfalno. Sa tekbirima. Evo nas. Hajde sad ide cijela televizija, ovi, oni, šta si izgubio od ovog, osim ovog prokletog dunjalka? www.auta.com Soba punut vjernik Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva zahvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, ashabi i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti u dana sudjenja. Da vam kažem iskreno, nisam ništa spremao. Nisam imao vremena, radili smo danas puno. Ali eto, <clears throat> od onog što smo prije, pa pokušat ćemo, hvala dadni, noća se okoristiti kako bi ovo vrijeme e, proveli e, zadobijajući Allahovu te bareke, gotovala zadovoljstvo. Koran, braćo moja, <clears throat> nije objavljen samo da se u njega povjeruje. Hamkila. Hamkila. Kur'an nije objavljen da se u njega samo povjeruje. Ja vjerujem u Kur'an i završena stvar. Poslanici nisu došli da se samo u njih povjeruje, ali tako? Kakva bi bila svrha? I zašto je onda Allah te bareke je tala slavu poslanike? Zar da ljudi samo povjeruju ili, ili, ili je slavu poslanike zato što su ljudi ogrezli u kufru, u širku, u zabudama, I u vjeri svojih djedova, je tako? Zato Allah šalje i slavuje poslanike. I zadatak svih poslanika je bio da jasno dostave istinu. Zadatak svih poslanika je bio da jasno, zato naglašavam, jasno i po naredbi dostave istinu Allaha Tebara Keotala. Allah te bareke ve taala kaže u jednom ajetu ja ja venus la ja ejha rasul belliga ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagt risale risalete kaže uzvišeni o poslanice ja ejha rasul o poslanice dostavi ono što ti se objavio od tvoga gospodara ako to ne uradiš onda nisi dostavio Izgleda da mi, ili, hajde kažem, umet, sveo svu davu i svu objavu Kur'ana samo na, na dostavljanje u ustima. Da li je dostavljanje Kur'ana i knjige džihad? Je li nije? <laughs> Šta je? <laughs> Jel dostavljanje Kur'ana vodi ima e, od džihad, džihad? Kako da nije? A pola sire, više od pola sire, poslika se selam govori o tome. Govori o tome, jel tako? Hoćemo samo i mi govoriti o tome. Toliko je bilo mušrika, toliko je bilo ashaba, a i ovo je šta? Dostava Allahove knjige. Allah se ovo nešto ne dostavlja, izgleda dostava traži malo više. Ova dostava je skuplja. Ova dostava je teža. I kad dođe vrijeme ove dostave, onda onoliko koliko je teška, to jest koliko smo mi teški da je ponesemo, onda ona nama postane teška i ne možemo ovu vrstu dostave nikako dostaviti. Zašto kažem ovo? Zato što je ova vrsta dostave začeplja mnoge rupe. Mnoga usta ostavi utrnuta. Mnoge glave od tjelesa budu odvojene. Ovom vrstom dostavi vjeri. Zna tako? Zlo se smiri. Neću reći skorijeni potpuno, jer ga će biti. Ali se sputa. Pa se oni oholnici, ovom dostavom, Allahovom objavom, ponosom, ponosni, spuste na zemlju. Malo se prikači, jel da? Pa je, i vi vidite danas, koje vrste dostavljača, ovi koje treba do, kojima treba dostaviti ovaj način dostavi, oni hoće da se domognu. Koje to vrste dostavljača ove knjige njih najviše zanimaju? Ha? Oni koji idu prema njima sa posebnom dostavom. Ko će da im pokucaju na vrata? Kuc, kuc, nak, nak, što bi rekli. Želimo da vam nešto dostavimo. Zato što ste odbili. A onaj ko odbije, mora mu se dostaviti. Mora dobiti pečat što je odbio. I onda vidite da ovakvi samo traže ove dostavljače. Je tako? Je tako ili nije? Jes tako. Niko ne dira dostavljače objave koji svojom načinom implementacijom dostave knjige hoće da pokažu da su oni kulti multi. Nije niko i ne dira. Što će dira? Obami ne smeta nijedan ovdje ovaj sa čulatom na glavi. Da će mu smetati. Jer način na koji on dostavlja, njemu ne smeta. No tako? Fenomenalan umet. Gledaj, kakav divan umet koji niko ne dira. Mi želimo da budemo umet Muhammed alaih ve veselam, koji vjeruje knjigu, vjeruje objavu, vjeruje poslanike, a da ostane netaknut. Fantastičan moment. Ovo mati rijetko rađa. A dostavljača Allahove objave napadali mušici. Na Uhudu, na Bedru, na Hunenu, El Ahzab, Al Ahzab, tako? Sve bitka do bitki. A on prvi. Šta kaže Rasul sallallahu sallam, dostavljač ove vrste objave na bedru? Neka niko ništa ne poduzima dok ja ne izdam nared. A, stoji komadan, Allahov poslanik, i drži dostavu u ruci i kaže neka niko ne poduzima dok ja ne kažem. Kad ja reklim izdam komandu, onda. I komanda je bila, koja? Krenite u džennet prostran koliko nebesa i zemlja. <laughs> Allahu akbar. Dostavte im ovim objavom. Dostavte im na brzinu. Idite u džennet. Hajde. Kao kad ja tebi pokažem pravac, tešan ti je tu, pravo. U petu i Ožeže. Tako je njima došla dostava na ovaj način. Krenite u džennet. Pa su ovog dostavljača objave htjeli da, da ubiju. O tako? Našeg poslanika. A on je bio najljepše čudi i vjerno dostavio risalu. O tako? Pa smo mi to vjerni od njega. Nas niko ne pipa. <laughs> Divni smo mi dostavljači. Samo da nam je govor, a da se ne primijeti u našem govoru, da mi mrzimo nevjernike, da mi volimo džihad, da volimo šeha u samu, jel tako? Filozofiramo ba. Da nam je nekako, filozofiramo. Hoćemo ne, šta hoćemo mi? Otišao čovjek, inšala šehid, kod Allaha ga nečistimo, odneo sve što je mogo odneo dokaza protiv svih nas. Koji, koji hoćeš dokaza? Hoćeš dokaze da je odneo, nije imao šta da jede, tako? Tako, jest. Je li odneo milijone sa sobom? Dao trgovinu, sklopio, dao im metak, tako? Jest. Firme, fabrike, sve dao, je tako? Jest. Uzao šćap i odšao u pećinu, tako? Jest. Uzao pušku i vratio se iz pećine, tako? Jes! Uzbunio čitavu zemaljsku kuglu, tako? Jes! Nikali mu to je, to je, to je, to je, to je, takav je, to je on, to je on! I onda ga šta? Ubili. Ubili ga kad je on pobio njih više od 300 300.000. E jesu i napravili posao. <laughs> Zar mu to nije bio cilj? I krvni su, molimo Allah da ga uvede u džennet Firdevs. Dostavi objav. Pokazao. Pokazao na koji se način razgovara sa, sa onima koji ne vole objavu. Jer mi često ne razmišljamo. Ne razmišljamo da nasuprot tebe stoji čovjek koji jedva čeka da ti popustiš. O tome nas obavještava Allah te bar kretala. Oni bi jedva čekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili. A kad ne budeš popustio, ostaćeš terorista kod njih. Fundamentalista. Ti hoćeš da središ ovu našu uređivačku politiku. I gledajte, na federalnoj televiziji nema, ništa ne izvještavaju o nevremenima, kako oni kažu, u Americi. Mississippi pliva da Bog da nadošao još 100 metara. Amin. Hiljade, hiljade ljudi moraju bježati. Kud? Kaže onaj Japanac. Kažem, od danas, od onog momenta kada je tsunami bio, ja mrzim more, a volio sam ga. Volio sam ga, kaže. Ovdje je bio zid visok 6 metara, debel, ne znam koliko. Sad mrzi more, a imao sam pogled na more. A, mrziš, mrziš. Jesi vidio? Drag ti život. Došla smrt pa je ne voliš. Došlo more u obliku smrti. Da ti se napuni u usta bando jedna mušnička. Možete zamisliti kako je se naš gospodar naljutio i nasrdio kad jedan narod uništi vodom ili zemljotresom. Ali je najbolje kad ih kažnjava dostavljačima njegove objave. Kada dođe vojska bez činova, bez titula, bez priznanja, bez ličnih karti, pasoš, ništa nema. Kako se zoveš ti? Džandullah. Tak se zove. Otlesi, iz vode. Šta te briga otlesa? Allahov vojnik, daj mi tu dosta u ruke da dostanjam, zajedno s tobom. Ali Allahov vojnik. Pa su tako, braćo moja, mnogi zapostavili ovu vrstu dostave. Objava od Allaha te bareke od tala. Borba za uzdizanje Allahove riječi na zemlji. Pa kad je mnogima omrzla, prije same borbe njima omrzla borba, a kada vam bi propisana borba, nekima nije bilo povolj. <laughs> Jel tak? Jes tako. Ona je propisana, a nekima nije po volji. Šta tebi u stvari nije po volji? Jesi ti svjestan šta radiš? Propisana vam je borba propisana. Hej, čujete li ove riječi? Propisana. I ti ne voliš propis. Nije ti drag. Kako drag ti namaz, a nije ti drag ovaj propis? Kakav je namaz u ovom poliženju ovdje? Kakav je namaz među ovim budalama ovdje? Ovim divljacima vani? Svake srede sjede, slušaju ovde ders. Od nas ovo 10 metara. Piju, harlauću, viću. Ne tako? Ne odazivaju se. Ezam, pozivanja. Neće. Kakva to njima vrsta do, dostavi treba? Flaša u ugla. Jer jedna je stvar kad on hoće da sluša, druga je kad provocira. Ne habije. Jel' tako? Tri čiste nema u islamu, a napada ona. Veze nema u vjeri. Ništa ne zna. A zna ga napada. I treba ga opravdati zato što ne zna ništa u vjeri, a to što napada... I to ga treba opravdati. Pa sve mu treba opravdati, jel? Da mi je... Da mi je vidi ko to piše opravdanja. Nek napišu rukama svojim, opravdavam tebe za to i za to, za to, tačka i čekam sudnji dan sa tim opravdanjem. I dadni mu ga, napiši mu ga, treba i pozvat sve. Ovi što vole opravdavati, ko mati dijete u školi? Bio je kaj sinoj bolestan, nije laži ga. Mrskom bile će u školi. Danes kaže opravdanje od doktora, da neću. E, tako i danas doktori dijele opravdanje, samo niko neće da dane napismeno. Treba im reći, daj dijete ljudima napismeno. Napravite oni blokove, paragon blokove naš. Opravdava se taj, taj što tog i tog dana nije klanju čitav dan. Potpis mrdr. Mc. <laughs> Tačka. Pa je dostava Allahove vjere. Nije mala stvar. Prekimo. I nije igra. Nije šala. Ovi ljudi i umeti svi. Zašto je Allah propisao ovu vrstu dostave? Džihad. Zbog čega? I u ovom umetu. I u ovom Kur'anu. I u ovom poslaniku. A mnogi se fataju za sabor. Da je sabor, mi smo govorili prošli serijale, Šta je sabor? Je li ovo kukavičluk, kukavičluk ili je sabor? Za ovu vrstu sabora Allah voli da ti saburaš i kad ti se stvore uslovi da ne moraš više da saburaš, da opet saburaš na drugi način, sa većim saburom. Jer kaže, posljednji sili, kaže, dosta mu je bilo sjevanja sablji. Je tako? To je najviši sabor. Jer za najveći sabor se daje Firdevs el-Ala. Oni koji su najviše sabora imali, toliko su imali sabora da su završili na dojalku i ušli džene. Jer je šta? O pa džihad je sam sabor, kompletan. Naprotiv, 24 sata džihad je sabor. 24 sata, sva. On je sabor. 24 sata moraš saburati. Je tako? Jeste još tako? 24 sata moraš saburat. Oprezan biti. I čekat da zaradiš taj sabor i preko njega da uđeš, uđeš u dženet. <clears throat> Dostavljanje Allahove te bareke tala objavi zahtjeva hrabrost, braćom ja. Je tako? Hrabrost. Pa vi vidite da su ljudi, ne da su promijenili način dostavljanja objave u smislu riječi samo, nego i fizičkog izgleda. Zbog čega? Zbog čega se to radi? Zašto? Zato što imaju hrabrost. Pa da bi se, da bi da bi se prilagodili savremenim tokovima života, civilizacije, mijenjaju se ljudi. Prvo promijene govor i onda fizionomiju. A dostavljanje Allahove objave je u stvari hrabrost, je tako? Je tako, brađo? Hrabrost. Da li je naš Resul, sallallahu alaihi sallam, i gdje na račun vjere ili propisa prestao dostavljati? A viš kako mi presta, prestanemo dostavljati? No tako? Tvoje mijenjanje fizionomije i govora je u stvari šta? Mijenjanje dostavljanja Allahove objave. Je tako? Jes tako. Promjenom tvoje metode dostavljanja Allahove objave, to je u stvari samo nastala promjena u tvojome srcu. Jer kad se to dešava po iskušenjima, prije 4-5 godina nije se tako govorilo, je tako? Nisu se lahko maka zahvatale u ruke. Nisu, je tako? Nisu. A zašto se sad hvataju makaze za ruke? I makaze za ruke, i makaze za hlače, i makaze za srce. Pa se sve krati. Jer vanština pokazuje on tvoju unutrinu. Šta je unutra kad si vani pokazao? Šta je onda unutra? Skratiš jedno, pa skratiš i drugo. To je samo zato što je se skratilo nešto u srcu. Nema hrabrosti da se dostavi objava. Kaže uzvišeni, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله kaže Allah tebareke ve taala za one koji su Allahove poslanice dostavljali pa kaže dalje i od njega strahovali od koga od Allaha i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali dva puta Allah te bareke o taala nakon dostave poslanice, što kaže za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali. Pa zatim pojačava uzvišeni i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali. La ilaha illallah. Šta je ovdje, braćo, nejasno? Samo sam sebi možeš reći, ja sam slab za ovu stvar. Ne mogu je više nositi. I ja se sklanjam, nemam snage. Tad, možda i ne bi bio problem. Ali je problem kad ti nestane goriva, a ti mene ubjeđuješ da se može sa H2O voziti. Ne može u pasata, on hoće ložu, <laughs> dizel, a ti mene ubjeđuješ može voda. www.com www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika Uzvišeni ovdje kaže na početku ajeta الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله kaže za one koji su Allahove poslanice dostavljali čekaju džennet je tako a za koji za one koji su Dostavljali Allahove poslanice I od njega strahovali. Pa da nisu strahovali, da li bi dostavljali? Ne bi. Je tako? Zašto onda ljudi danas neće da dostave? Zato što? Strahuju od nekog drugog, a ne osim Allaha te bareke u tala. Jer da strahuju od Allaha, onda bi šta? Dostavljali. Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali. Od koga? od Allaha te bareke od Allaha. Abdullah ibn Mesud kada čuje ovo, kaže odmah promijeni lice od straha. I pitaju se jesu dostavili. Allaha mi kako su oni dostavili. Najljepši umet koji se ikad pojavio. Možete zamisliti jedinicu El Mujahidin. El Mujahidun, jel? sa vođom poslanikom sallallahu sallam na čelu. On na čelu. Jahalca i sablja u rukama. Idemo, kaže, moja vojsko. Pa kaže, od danas se više ne branimo. Od danas, kaže, i mi napadamo. Ko ovo kaže? Allahu poslanik, sallallahu sallam. Ovo je on rekao Allahami. Od danas ne branimo se, kaže, od danas i mi napadamo. Vidi kako nam je vjerno dostavio Risalu, je tako? Je li ovo dostava što je on rekao? Je li je? Jeste lahami. Šta je s našim, s našom dostavom? Od danas, kaže mi, nećete više. Nećete više. I dolazi melek sa turbanom na glavi, brokat i drži sablju u ruci. Džibril alaih salatu veselam. Kaže, Mohamede, jesu ti to ostavio sablje? Šalje mi, kaže, gospodar svjetova, meleci čekaju na napolje. Da nastavimo. I kažu islamski učenjaci, da pet hiljada meleka koji su bili na bedru, konstantno kruži i čekaju koga će pomoći. Pet hiljada. Čekaju koga će pomoći. Pet hiljada. Pet hiljada. Jedan je dovoljno. Pet hiljada. Čekaju koga će pomoći. Koga da pomognu? Moraju doći dostavljači da oni pomognu. Oni ne pomažu svakog. Pet hiljada. Oni ne pomažu svakog. One koji hoće da dostave na način kako je Allah u poslanih sallahu sallam dostavio. Ovako. Vama će doći meleci. Pa će letit glave, krilati konji će dolaziti, tako? Veliki ljudi. Pa mi to čujemo danas, ovakve pomoći, samo iz Afganistana, Iraka, Kavkaza, Čečenije. Ptica dođe i masira mu glavu. Nijaš, kaže, potrebe, ja ću ti glavu izmasirati, šalje me gospodar svi svjetova da ti izmasiram glavu, da te glava prođe. pola šume. Onaj koji je bio u ratu zna dobro kad, da nema ptice ni izbliza. Kad zapuca za drvi, nema, odošli ptice daleko, daleko. A ona njemu dolazi u upo šume da mu masira glavu. Nama ni žene neće da masira glavu, kamo ptica? Ma ni žene neće, kamo li ptica? Hajde žena masiraj, I na mom imene kaj sad boli. Mene ništa ne boli. Ja sam slavljena. Ha? Zezak, lajem. Jest. Ali kome dolazi ovo? Kome dolazi melek i vidjeli ste brata? Sam u ranama. Sam krvav. I to je mlično moje mišljenje. Jedno od stavova koji su, ako su Amerikanci uzeli tijelo šeja Usame, Rajmehullah, moje mišljenje da su ga samo smrvili, spalili, da ga ne rikao. Iz bojazni da im se ne desi ko sa svim prijašnjim onima koje su oni, eto, ubili. Šta ste ubili? Pa nas obovještava gospodar, kaže, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nisu oni mrtvi. Oni su živi i izobili su kod svoga gospodara. I mi se Mi se tom životu radujemo. Jel da? I ohijekom. Da Bog da i mi tako živili. Amen. E za, jedna od stvari, moje mišljenje, kakvo more, kakvo mu se ga basli čitavog, boj, postoji bojazan da ne bi možda more negdje izbacilo osmijeh na licu. Jel da? A onda problem, nego smrvi ga spali da ga nema. A šta ima veze? onaj koji, zar je Allah teži stvoriti ponovo ne? Allah nije ništa teži. Ponovo će vas sve stvoriti. A kada je neko nevijenik, on ne nevijenik, on ne vjeruje proživljenje. Kada je smrvi me, spali me, da me nema. Ima, ima. i da kako ćeš ti ustati i čekat? A? I kad dođe dokaz 21. vijeka, inša Allah, kaže gospodaru ja sam dostavio. Ja sam pozvao cijeli umet. Dostavio sam poslanicu, poslanicu Mohameda, ali i salatu vaselam. Sve sam im pozvao, sve sam im rekao, sve sam pojašnjao ovu. Konstantno sam govorio odakle dolazi prednja. I od te prednje, a ti svjedećiš gospodaru, ja sam dao svoj život, izgubio glavu. Što dokazuje da je čovjek šta? bio upravo. Ubio ga pas i hvala Allahu da nije ubijen od ruke muslimana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ali dostava Allahove vjeri na način kako je Rasul alaih salatu wasalam dostavljio fali ummetu. Mi bi samo nekako da se smijemo da nema truda, da nema rada, da nekako samo eto vrijeme prođe i svako vrijeme ne znam, imam, ponekad imam ošaj da živimo hiljada godina možda mi mogli pozivati jedno 950 ha? hiljad hiljad jedno Samir mi nešto pokazuje glavom, ne razumijem ga ništa. <laughs> I ovo mi je Ha? Još ga nisam. <laughs> Još ga nisam shvatio, ali nije bitno. Šuma, kuna, šuma. Šuma, a, šuma. Borovina, jelovina, smrikovina. Jeste. Allah te barek je tala, braća moja, naređuje da se dostavi njegova vjera bez oduzimanja i dodavanja. Naređuje, kaže, etlu ma uhje i uhje, ili je al kitab. Kazuj knjigu koja ti se kaže objavljuje. Govori, poslaniće. Pa kaže, kaže uzvišeni, kazuj, poslaniće knjigu koju smo ti objavili. Šta to sve ima u knjizi? Mnogi imaju sliku, gledaj, kada nevjernici gledaju na muslimane, gledaju ih blagonaklonno u smislu kad sve dok se muslimani smješkaju i štimaju. I dok im govore riječi koje njima pašu, je tako? Jesu tako. A kad im, kad ovi primijete da iza govora stoji nešto što bi moglo od njih načiniti robove, Allahove, pa E, onda se oni dignu. Kad je Resul Ali Selatu Veselam udario po njihovim lažnim bogovima, hm? kad im je rekao za kipove, to, to, to, to, objašnjavao im širk. Kad im je rekao da su nevjernici, e, onda su se dobro naljutili. Je tako? onda su skočili do te mjere da su htjeli da ga ubiju. Zato ovo hoću doporedim. poredim. Dostavljanje Allahove vjere mora biti podvučeno hrabrošću. Druge nema. Ako ja budem gledao samo kako da se provučem kroz sve ovo, Allahu ću račun polagati je obrio bradu, ne obrio. Skratio nogavice ili skratio srce, svejedno. Ja ću Allahu račun polagati. Ko što će svaki od vas, brate i sestro, za sebe račun polagati. Ja neću za tebe polagati, ti, niti za mene. Ali će se sve vagati. Pa više nije pitanje, eto, način ove dostavi, ali zašto se ne govori? Jer kako će Pa čak i onaj trener kad, kad gleda, kad mu futboleri igraju, on kaže pucaj, je tako? pucaj, šutiraj, nogiraj, felširaj, izbaci ga iz igre. je tako? Izbaci ga kaj laktom ga nek, daje mu smjernice. Međutim, nema nijovi smjernica. Smjernica polako se sve radi nečega ili nekoga, ove smjernice, istina, ne treba davat nikom motku u ruke pa da me udara. Evo ti motka i udri me. To stoji. Onda si budala. Ej, sutra će ti kaže doći i ukraći ti kokoš, ne znaš, kokošinca. Ti kažeš dođi, dođi. Mislim, <laughs> kad te horo zapani. Ali zašto ne govorimo o dostavi poslanika ali salatu selam? Ovo je džihadu, džihadu. U njegovoj dostavi. Znači iz njegove sire. Šta je s tim? Zar ona nije puna propisa? Zar ona nije puna ponosa? Jel, braću? Jes. Zar tu nije najveći ponos dat muslimanima? Kako se to ušlo u Meku? Mirno nije moglo. Pregovorima nikako. Nije Rasul s.a.v. stio ustup, ustup ke davat. Ušlo se triumfalno. Sa tehbirima. Evo nas. Hajte sad. Ide sila. Je tako? Pa ako jedan dostavljač iz pećini na ovakav način i za svoje smrti i dalje dostavlja, Allah najbolje zna Allah robu svome povećava se vape. A kod Allaha će račun polaga. Da te dnevno stotine, milioni ljuda, ljudi spominju, ogovaraju, lažu, potvaraju i samo ti povećavaju da ređe. Sve više i više. Televizije, ovi, oni, šta si izgubio od ovog osim ovog prokletog dunjalka. Ništa. Zato su svi poslanici, i naš poslanik sallallahu alaihi sallam, gledali da ljudima dostave Allahovu vjeru. I propise Allahove vjeri. Da bi ponižen bio onaj koga je Allah odredio za poniženje, a da uzdigne Allah onoga koga uzdiži i koga će uzignuti. Samo odabir za poriženje uzimaš sam, i ja i ti. Sam sebi odabireš, hoćeš li poniženje leđeš. Strah od iskušenja dovodite u poniženje. Niko ne voli da bude iskušan, to je jasno. Nije niko budala, ali tako? Ali kad se desi, učili smo šta je sabor kad se desi, strpi se malo. Teško jest. Ali na koji način čovečanstvo da izađe iz ovoj tma, tmine, zabluda, neznanja kufra osim sa islamom, na koji način? Zar ne vidite na sve moguće? Šta nudi hršćanstvo? Ništa. Nudi kamenje. <laughs> Jel tako? Kipove. A uđešeni kaže, u džehennemu će biti ljudi gorivo, šta? Šta? ljudi i kamenje. Ali mislite da je slučajno kamenje? Na? A MC hoće da se donese kamen u Sarajevo. Svidimo. Kamenje. <laughs> Kameni hoće kamen na kamenu. Da bi srce bilo kameno. Jer je on kamen. Ništa i ne osjeća. I pogledajte cijelo čovečanstvo iz dana u dan ne da tonu, nego u glib su upali. U glib. Zar ne vide da nema drugog spasa Čovječanstvo nije muslimanima, Čovječanstvo cijelom osim sa islamom. Ne vidi. Nema drugog spasa. Za 24 sata ekonomija islama ima da dovede sve na svoje mjesto. Evo, ne mora za 24 sata. Pa neće prosjak koji pojede kiflu mora davati odma čet feniga polom gore u parlamentu, u toj kifli. Jer ona jede teletinu. 5000 kifli od prosjaka povod, tako, tako, tako, tako, začuna kila teletine, a on kiflu hudnik. Kroz semafor ide, prođe, kroz semafor izgava ovaj kazni. Za kiflu pojeo izradi ga kifla, sto maraka. Plati opet kome? Njima. Paraziti. On samo sjedi i čeka da te kazni. Svatate? Pogledaj, je li to pravda? To veze nema s pravdom. Samo sjedi, puši, jedu, piju i lažu. I varaju. Čovječanstvo cijelo. Samo pričaju o ekonomiji. UN deklaracije, rezolucije, viškovi tamo, ono, kakav viša? Robovi dunjaluka. I mora propast. Mora propast. Allah, ja sam u to ubijeđen. Propast će sigurno. Mora propast, nema druge. Zato što je na nepravdi zasnovano. Zato što je zasnovano na nepravdi. A to kad bude propada, ali što propada, šta ćemo mi koji nismo dostavljali ljudima? Šta ćemo mi, šta ćemo reći Allahu Tebara kao tala za našu propast? Šta ćemo za sebe? Šta me briga za Obama? Fatar. Šta ćemo reći Allahu Tebara kao što je cijelo čovečanstvo sam mušrički porod i rod se digo samo u borbi protiv islama i muslimana. I gledajte kako nevjernici zovu pobunjenici, kaže. Pobunjene skupine. Primjećujete izraze njihove? Pobunjenici. Vi ste vidjeli da se u Siriji ubija, tako? I u Egiptu. Ali kad se tako pobune u Afganistanu, onda su šta? Onda su teroristi. Znači mi Karzaija ne možemo ubiti. Jer smo mi teroristi. A ovi u Siriji mogu rokat ili ne znam, negdje tamo. Oni mogu. Oni su pobunjenici, još ćemo ih pomoći. U čemu je razlika? Razlika je samo u implementaciji onoga šta ti hoćeš. On zna da onaj hoće da Allahova bude gornja, a ovaj pobunjenik njemu je svejedno, što kaže i hvala muslimin, dostavljači Allahove vjeri. Kažu mi, mi nećemo šarijet. Jednostavno, nećemo, mi hoćemo ovo ovako. A vi ste to uvijek tako stjeli, samo lažite. Imamo mi to i ovdje u Bosni. Ekonomija muslimanske porodice, kaže šeji, onaj musliman koji nema para, u njemu nema hajra. Koji ne voli pare, on, u njemu nema hajra. Gospodaru Arša veličanstvenog. Šta ćemo sama ovdje u tešnjima, Allaho? <laughs> I sad ako ima, ko ne voli. To tako? I kad se ovi pobune, ovi pobunjenici mogu se pobuniti. Mogu napasti vladu. Mogu utimati im tenkove, tako? Mogu i kršiti i, i nepravedno voditi, rat, je tako? Ubijati civile i sve. Onda su samo pobunjenici. A kad se Allahova vojska digne u Afganistanu i ne ubija civile, mi to znamo dobro. Ne ubija civile. Ne ubija žene i djecu i starce. Je tako? Osim kad pravda to zahtijeva. Pa ja. Tvoja žena ubila moju ženu. Šta ću s tobom ja? Niste u ženu? Pravda je da i ti odeš, šta bodi moja žena odšla. Svatate? Međutim, stvari u principu, što ovi, i sve dok oni puštaju pobunjenike i pomažu ih, to znači da, se, da su oni vidjeli da su ovi pobunjenici šta? Bore za njihove ideale. Zato i pomažu. Jer se ovi pobunjenici bore za njihove ideale. I to je Obama kad primijeti kaže to su pobunjenici. Bune se protiv sobstvene države i vlasti. I oni imaju pravo. Je tako? A kad se u Afganistanu dignu, hoće da ubiju Karzaja, a e, oni, e, ovo su teroristi. Kad se Čečeni dignu, e, kao, ovo su teroristi. U kakav teroristi? Oni nemaju pravo da se dignu protiv sobstvene vlasti. Pod navnim znacima, tako? A ovi imaju. I onda su oni boreći za svoja prava. Ne, ne, ne, ne. Čim oni primijete da se bore, oni se bore za njihova prava. Jeste shvatili što onda ja govorim? Ovi mogu mijenjati vlast, a ovi ne mogu. Ovi hoće da vlast pripada kome? Demos kratos. Vladavina pripada kome? Narodu. I da ovi to primijete i kažu, dobro je, bolje nek oni slože, nek, nek ubiju Mubaraka, Tubaraka, I to daju neki pobije, nek se oni pobije između se, kasnije mi samo uletimo kao mirovnjaci, kao u Bosni. Evo, evo UN. Čuj, UN, UBLEN. Evo mirovnjaci dolazi, tako će i tamo. Kad se to sredi, ha, evo da oni ulete, donesu koji paketić, e, na politanku, keks, dva sokića, ono iz rata, malo, znate kako je po ulicama. Evo, Ameriki, Ameriki, zastavice, malo mašu, Clintonova slika, gotovo. Ide nova ideologija za islam muslimane. Ubiji. Kako? Dovezim svoju kulturu. Ovo je odlična prilika da se smjestimo još dublje na islamski polotok, arapski polotok. Odlična prilika. Sad ćemo mi ući kao pomagači. Kao što su nas u Bosni pomagali. Jesu nas i pomogli. Srušli osam ostova četnicima kad su ovi prošli stenkoma i kažu e vidiš, gledaj to aviona šta radi. A što ne pomažu onda talibane? I talibani se bore da svrgnu vlast, je tako? Je tako, brađe? Zašto se Čečeni bore? Da, da. Da svrgnu vlast. I oni hoće da vlast, hoće Putina smijen. Putina. <laughs> Komu da da Vi kako ikako imaju imena plantova. Putin. Putko. Puta. Obama, vidi ovo. Probala. I kad ga vidiš, što će vidiš džina. Ili onaj drugi, kako se zove? Me, međet. Medvedev, jel <laughs> Međedev. Nije, oni nemaju pravo smijeniti vlast, a ovi imaju. Još ovi se diglo malo, ne puno. 100, 200, još idu u šume. Odatle hoće da smijeni vlast, ne mogu drugi Ako samo dignu jednu palcu, gotovo. I ovi su opasniji da imamo hiljade, hiljade i milione koji napadaju Gaddafija i sve hoće da smijene vlast jer im se ne sviđa. Pa šta je sad s demokratijom? Ha? gdje to vlast pripada narodu. Ne, ne, ovi što hoće da smijene u Afganistanu, oni kažu limel el muku, jemme li lahel vahilu kahar. Vlast pripada samo Allahu, jedinom moćno. To je razlika. Jer ne može onda Obama, ne može se sletiti avionu u Afganistanu ako bude vlast pripadala Allahu samo i na crveni tepi sletiti. Jer ne može zemljom hodati, mora biti odignut. No. E to je ta razlika. Što kad primijete da vlast treba i mora i pripašće Allahu te barake u oteala, e onda oni kažu ovo su fundamentalisti i teroristi. I vallahi ova, ovaj vijek i ova vremena su obilježena upravo ovim stvarima. Ubijen, kaže, najveći terorista u zadnji, jel? Maša Allah. Odneste vi nama sliku vaših kakvog. Pa ne možete dovedite najljepših vaših političara. On će nama biti najružniji. Pogledajte šija u samu, samo kad govori čovjek. Pa ja sam gledao emisiju kada njihovi psiholozi govori o njemu. Stručnjaci iz psihologije. I kažu ovo lice je lice iskrenog čovjeka. Za šijel sam. Njihovi ljudi to govori. A za tad je bio buš. Kaže ovo vidi se da je lice pokvarenjaka. Oni kažu to. Stručnjaci. Kaže, ovaj čovjek je blag i kaže, ovaj čovjek što govori, on tako misli. A ovaj kaže, laže. Ovaj petlja. I še u sama kad je govorio, i še u inače, on ne pipa, ne čupa nos, ne mrda se, ne šteka, ne mrda glavom. A to te gestakulacije često mogu pokazati da ti nešto petljaš, da si nervozan. A u same, vidjeli se, polako, kratko, jasno, efektno i tačno. A Buš kad laže, on sam sebe ne razumije. Kad mi se... Svatate, braću. Znači, dostavljanje Allahove te bareke, tala vjeri, neće se i ne može se svoditi samo na dostavu samo ustima. تقدم قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا تمحو ظلمة ليل هانا Allah najbolje zna. Allah molim da pomogne umet. A dok umet ne krene onako kako treba da se dostavlja, a zato mu treba ogromna snaga. priprema je teža od sami dostavi. Allahom se kunju. Priprema. Bolji od nas ustale pa kad dođu tamam presvršen čin. O Zato Allah voli da od nas načini oni koji će pripremati onako kako je Resul Sadi se pripremao. I da izađemo iz poniženja. I Allah molim da nas izbavi iz poniženja. Allah molim da nas izbavi iz poniženja. Amin da nam podari snagu na ono koju imamo. Amin. Allah te barak i ta'ala molim da podari umetu slavu i čast koja mu pripada. Allah molim da nam podari ulemu i daje i muđahide. Allah molim da sve oni koji su preselili na Allahovu putu da ih primi ko šehide. Amin. Allaha te barak i ta'ala molim da od nas načini oni koji će vjerno dostavljati Allahov objavu. Amin. I neće iz Allahove knjige ništa izostaviti. Amin. Riječima i djelom. Molim Allah te bareke u tala da od nas načini one koji se neće kolebati oskurnim trenucima. Amin. Allaha molim da od nas načini njegovu vojsku. Allah molim da u naša srca ubasi snagu da se ne bojimo nikoga osim njega te bareke od Allah. Allah molim da nam srca osnaži. Allah molim da nam srca osnaži. Allah molim da od nas otkloni nepokolebljivost. Što da nam podari nepokolebljivost, a da, nas, da nam otkloni kolebljivost. Allah molim da nam podari snagu kakvom je on zadovoljen. Allah molim da nam podari rečitost govora. Amin. Allaha molim da nam podari iskrenost. Allaha molim da od nas načini one vjernike koji će se boriti. Ođahedu bijem valim en fusim fise bilillah. Allaha molim da od nas načini one koji će se boriti za uzdanje njegove riječi na zemlji. Molim Allah da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأندلس الغرة سنسير لننقذ شيشانا من ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان لن ننسى أندلس الغرة سنسير لننقذ شيشانا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك لقد آن ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آن فهلاكك آن لقد آن Soba put vjernika. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer, soba put, vjer, kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernika Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernika